әдәп әхлақны ва һәм дә бала хақын үтәгән бұларға тиеш әммә инде менә безнең бүгенге көндәге хәлебез шундый ки күп ата ана инде бүгінгі көндә әби бабалар өткен вакытларыбызда динсезлек чорында мәчет манараларыбыз киселгән чорда Коръәннәребезне яндырган чорларда әлбәттә үзләренең балаларына тиешле дини тәгълимат, дини тәрбия ва әдәп әхлакны бирә алмадылар. Әмма ләкин бүгенге көндә din eshiklari ochildi mashid eshiklari ochildi qur'oni karim yangidan bizning qullarimizda paydo bo'ldi shaharlarimizda ovullarimizda mashid minoralaridan yana ozon tovushlari eshitdi jumg'alarga va hamda g'ayitlarda kishilar ushbu mashidlarga kelib vag'azlar tinglar va hamda namoz o'qiylar diniy kitoblar ko'paydi hamda tilagan кіші бигрәк тә яшьләр әле зиһеннәре ашық болған, кеше ва кодрәте болған яшьләр яшүсмерләр бу дингә күбрәк кереп һәм андагы болған мәгълүматны алып һәм үзләренең өстендәге болған хокукларын йөрәнергә тиешледер. Менә шуңа күрә мин үземнең язмамны ата-ана хакы дип атадым. Ни өчен? Чөнки бүгенге ал яшьтәге әбиләребезгә, бабаларыбызга караганда, яшь үсмерләргә һәм дә шушы безнең халкыбызга динне иренеп, иң әүәл Аллаһ субхана ва таалягә иман китергәннән соң, әти әнинең хакын үтәү нинди зур бурыш һәм нинди зур гыйбадат икәннәрен аңласыннар өчен. кыр Кәримдә Аллаһ субхана ва тааля әти әни хақын тәғайын билгеләмәде. Мұның әлбәттә сәбәбе бар. Ни өчен чөнки әгәр дә без әнине әни баланы үзенең қарнында 9 ай йөртә. Аннан соң авырлык белән аны таба, аннан соң аны тәрбияләп, имезеп үстерә, үзенең йокыларын калдырып өзінің ару талуларын білмейше баланы тәрбиелей баланы қарай, өстірә ашата ауырса аны дәуалый аның ішін қайғыра бүтін жанын тәнін беруге әзір болған ана хәтта бала зур үскеште ұлғайғач та анардан өзінің қалбі білән емшақ сөзі білән мәрхәмәте білән айырылмый шушы ананың баласына қылған ниғмәтін санап бітіру мүмкін түгел. Һәм шуңа күрә Алла субханаһу ва балаларға да балаларга аналарның хакын Коръәни Кәримдә санамады. Хәтта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә үзенең хәдисләрендә, үзенең риваятләрендә бу мәсьәләдә тәгаен қылып балаларға аналары хақын үтәр үшін нәрсә ішлерге икәнлеген әйтмәді. Чінки Алла субханаһу ва тааля хатта бу хукукларны, бу вазгыятларны әйтеп өткен булса да, балалар моны үти алмаслар иде. баласы аны күтәрә алмас иде. Шуңа аллаһ Субханаху ва Таала үзенең Коръани Кәримендә үк әйтә: "Ла юкаллифуллаху нафсан иллә вус'аха". Алла Субханаху ва Таала күтәрә алмаслық йөк белән сезләрне йөкләмәс диде. Әмма ләкин шушы балаларга ата-аналары хақында һәм дә аларның каршында булган хокукларын үтәү өчен бер сүз генә әйтте ол да болса итағат итағат етіңіз әти әнеңізге дейді итағат деген сүз ол кең мәғінәдегі сүз. мұнарға біздің әти әнләргә болған барша мәрхәмәтебез аларның сүзләрен кире какмауларыбыз алар ылагайгач та аларны тәрбияләүләребез һәммәсе дә керә һәм шуңа күрә менә бу итағат дигән сүз вакытларга карап, гасырларга карап, гаиләдән гаиләгә карап үзгәрергә мөмкин, әмма ләкин ул кыскармый. Әти-әни хакы һәр гасырларда да, һәр бер вакытта яшәп килде һәм ул иң мөһим вазгыятьтер. Аллаһ субханаһу ва тааля Міне бұл итағат сөзіне істеп, итағат сөзіне істеп, яна бір кәлимә істеді Құр'ани Кәримге, ол да болса, әти әниләрегізге уф деп те әйтмәгіз дейді. Һәм біз бұл сөз хақында, бұл мәғінәге әлі тоқталып өтербіз. Hatinlar surasining 36-oyatinda Alloh subhanahu va taolo ayta: "Bismillahir rohmanir rohim Wa'budulloha wa la tushriku bihi shay'an wa bil validayni ihsana." Qarag'izningdek buyuk oyat. Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonlarga murojaat etib ayta: اعبدوا الله alloh subhanahu va taologa g'ibodat qilg'iz ya'ni bir Allohga g'ibodat qilg'iz vala tushriku bihi shay'a hamda Allohga shirik keltirmagiz bu eng buyuk taqlimat bu tavhid bu aqida Бұл исламның тирәге, бұл иманның иң бийек ноктасы. Әгәр дә біз гыйбадәттән ярагайса, әгәр де адам баласы ширккә төшсә, шушы ширк белән вафат болса Алла субханаһу ва тааля эш бу гынахсын кичермәс. бұл бийек вазгыят. Адам баласының бұл дөньяда яшәү мәгънәсе Аның бұ дөньяга келу сәбәбі аның кыямәт көнендә Аллаһ субханаһу ва тааля каршында иң әүвәлге тотқан хисабы һәм дәннәткә керү сәбәбе. Һәм дә шушы бик вазгыяттан соң бер Аллаһ субханаһу ва таалягә гыйбадат кылырга әмер кылынганнан соң الله سبحانه وتعالى أيتاه وبالوالدين إحسانا هم ata аналарыгызга игелекле булыгыз. Аллаһка гыйбадат кылгандан соң, ширктән тыйылгандан соң, әти әнигә, әти әнигә игелекле булыгыз диде. Ушбу аятның тәфсир кылучы الإمام النسابوري أيتا درنيشن الله سبحانه وتعالى أطاء نغا إجللكنا الله غبادات قلوبدان سن إكنشي أورنغا قويغان ni uchun chunki u aytadi birinchidan ati anida hamda alloh subhanahu va taologa bolalarga eng avval bu dunyoga kelush keluvunda sababchilardir яғни адам баласының балаларының бұл дүнияға келуінде ең әуәл аллах субхана уа тағала сәбәпші болса екінші сәбәпшісі әти әнисі һәм дә бұл балаға тәрбие беруші иң әуәл алла Субханәуә уа тағала болса тәрбияне екінші беруші ата анадыр тәрбия тәрбия сөзі дә рабб Rabb тармырыннан алынман, раббы сүзе ол Аллах Субханаху ва тааляның бір исеме. Шуңа күрә Аллах Субханаху ва тааля балаларга күңелләренә тәрбия салмаса, балаларның күңелләренә игілілік салмаса, ата-анасы бирә алмас. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә: "Ас-салаху миналлаһи вә тәрбияту минәл әб". Аллаһтан игелелек салынса бала күңеленә, атадан фәкать тәрбия генә бирәләр ди. Әгәр дә Аллаһ субхана ва тааля тарафыннан балага игелелек салынмаса, һәм әти-әнисеннән тәрбия күрмәсә, міне бұл бала юлдан яза һәм адаша Қой вақытта ятим қалған балалар да әти әнисінің назынан уә тәрбиесінен буш қалған хали қалған балалар да аллаһ тәала тарафыннан берілген игілік сәбәпле тормышта адашмыйлардар һәм моның ашық мисалы пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи уәсәлләм Ә кай вакытта хәтта Аллаһ тарафыннан игелекле туган бала ата-анасы тарафыннан тәрбия күрмәсә, һәм дә ата-анасы аны бигрәк тә тәрбия урынына бызыклык кайратсалар, бу баланың да хәтта эшендә игелекле булып, әдәп әхлакы бузылырга мөмкин икән. Шуңа күрә әйтәләр галимнәр, Haqiqiy yetim albatta ati қалған баладыр. boladir. Әмма ләкин бүгінгі көндәге ятимнәр ул әти әнисе болып та, аның белән бірге яшәп тә, хәерле сүздән ва тәрбиядән буш булган бала ол да ятим деп әйтәләр. Чөнки бит тудырған түгел, үстергән әти әти була. Икенчесеннән әйтә Имам Ан-Нисабури, Аллаһ субханаһу ва тааля гыйбадаттан соң әти әнигә игелекне икенче урынга куюның сәбәбе Аллаһ субханаһу ва тааля иң әүвәлге ниғмәт бирүче булса, Адам баласына и көниші ниғметне әті әні біле. Хәм дә Алла субханаху ва тааала дә өзүнүн құлларына, өзүнүн бандаларына берген ниғметі үшін, бірнин де дә хақ сырамы. Хәм әті әні дә, баласына берген ниғметі үшін, берген махаббеті, сіюі үшін, берген назы үшін баласынан haq so'raymiz ham uchinchidan ayta al imom nisaburiy alloh subhanahu va uzunun o'zining qillari adam bolalari nindigina gunoh qilsalar da alardan yuzlarin burmas Sabır ider. tuzar Allah Subhanehu ve Teala, tuzalur bu banda deb umid etar kutar kechirir ғафу итәр һәм ата анада аллаһтан қала екінші затлар өзінің балаларының қылған гынахларын кешерергә тырышырлар Өзгерер әле минең дейір, диер ул бар нинди генә баласында бұзық ғәмәл бұзық сүз күрсә дә бар бір баласының өметен өзмәс һәм баласын ғафу итер.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 соң янә кабатлап әйтә: "Ата-анаңа игеллекле бул". Әгәр дә алар икесе дә яки берсе генә олы яшкә җитсәләр, аларга син уф дип тә әйтмә һәм аларны рәнҗетмә. Уф дип әйтмә. Ни өчен Алла субханаһу ва тааля әти әниләрегез ұлығайғаш чөнки ғасырлар үзгәре дөньяга караш үзгәрә балаларның дөньялары ә әти әниләрнең дөньялары икенче хәтта мәдәният тә хәтта фикерләү дә ризык кием хәтта ки жырлар да әти әйләр тыңлаған жырлар түгел ә балаларның үзләренең жырлары үзләренең киемнәре үзләренең сөйләшүләре үзләренең аңлаулары дөнья үзгәрә Бер вакытта да хәтта ата-аналар да үзләренең балаларына үзләре гасырында калган, үзләренең мәдәниятләрен аларга индәмәсеннәр иде балаларын аңларға тырышсыннар иң әуел. Әгәр дә біз балаларны аңларға тырышмасак, әгәр дә біз менә бізнің заманда менә былай иде деп, балаларны біздің ғасырға өзі біздің аңлавыбызга кайтара калсак, біз балаларның үсүен туктатабыз. Бу безнең фақат ялкаулыгыбыз. әлі өзі бізге біздің әти-әниләребез шырында олар исән болған вақытта, һәм біз бу дөньяга килгәч біз дә бит икенче төрле фикерләдек икенче төрле дөньяга қарадық, біздің қарашларыбыз өзгерді, шуңа күрә иң әүвәл әти әни балаларына бу халәтләрен ғасырның алға баруын фәннең гыйлемнең өзгәруін ал аңларға тиешләр шундан соң инде балалар да әти әниләре белән уртак сүз уртак мәгънә табырға дейшілер. әлбәттә әти әниләр белән балаларны берләштерүче ул дин бі дин һичкашан үзгәрми Аллаһ субханаһу ва тааля бер бар иде һәм булачак. Коръәни Кәрим бер Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер һәм дә анда ягъни Коръәни Кәримдә әдәп әхлак ва һәм дә тәрбия ысуллары гынах рәвешләре дә бит инде мең елдан артык үзгәрми mana дин әти әниләрне әби бабаларыны ұлларыны һәм оныкларны берләштерә икән әгәр дә идә ғаиләдә дин иман ғибәдәт булса әби баба әти әни балалар һәм оныклар бер аллаһка ғибәдәт қылып, намазға бассалар міне аларның ортақлықлары қая була міне аларның аңлау сөйләшү сүзләре қая була әгәр дә гаиләдә дин болмаса, әгәр дә әби бабадан әти әнидән Аллаһ хақында, расулебез хақында, Қыр'ән хақында, дөнья ва жәннет әм, жәңнәм қақында сүзлер болмаса, балаларына насихет, әдәб, тәрбі әкібік сүзлер, қыр әні кәрімнің өйетлерін жүкті бұса түшіндіру болмаса, мені бұ вақытта алар, бір-бірсін аңламасыр. Ярағайырлар, алылар, аңылар, балылар, ешлер, бұғасырда бұзылды, әшекленді деп, Әммәләкин жәмәғәт бұл ғасырда да ақыллы тәрбиелі инсафлы балалар көп ва алалар арасында да қартайған рәвештә дә әдәпләре булған кебек алар арасында да тәртипсезләре хәтта яшьләрдән дә тәртипсезрәк әдәпсезрәк әхлаксызлырак имансызырақ болғаннары бардыр шуңа күрә һәммәбезне дә иман дин аллаһ субханаһу ва тәғәлә берләштерәдер әммә ләкин шушындай иман болған вакытта да балалар нинди генә фикерләре үзгәрмәсен ничек кенә дөнья үзгәрмәсен әти әнисенә итагать итүне беркайчан да ынтытмасынлар үшін алла субхана ва тағала аларға уф деп те әйтмәгіз дейді яғни уф деген сөз ғәрәп сөзі ол туйдырдың деген мәғінәдәдір туйдырдың яғни әти әнигә біз туйдырдың деп әйту бұл аллах субханаху ва тағала алла субханала тағала әмір қылған әмір қылған ішні кері қағудыр шонкра бұл ұлық гүнах ә тә татар халқы арасында шундай сүз таралған әстәғфирулла уф алла дейләр һәм моны бер нәрсәгә дә санамыйлар бу бит җәмәгать бик сүз Хәтта әти әнеге дә уф дип әйтергә ярамаған бер дәуірде, уф Аллаһ деп әйтү, ягъни Аллаһка туйдырдың деген мәгънә бирәдер. Әстәгъфируллаһ. Аллаһ субхана ва тааля кишерсен безләрне. Кем бу көнгә кадәр шушы сүзнең мәгънәсен аңламыйча сөйләгән булса, Аллаһ субхана ва тааля кишерсен, әмма ләкин бу көннән соң aytuvhisharamiydir alloh subhanahu va taolo shundan davom etib ayta va qullahuma qawlan karima ati aningga sen yumshoq so'z bilan marhamatli so'z bilan indash ya'ni qoti aytma bag'rlarim qotirma ranjitma degan ma'nodadir vag'fid lahum janaha min ar rahma qalag'izning dematur so'zlar alloh subhanahu va taala ayta ati aniyga rahmat qishog'imni osh rahmat qishog'imni osh butun ko'ngling bilan olarga rahmat tila Бүтін көңіліңні аларға бер. Аларны шатландыр. Аларға һич қашанда қойғылы, ауыр, нашар сүзләр білән қаліпләрін үтірмә дейді. Қылашыңны ашып аларға ярдәм итергә тырыш. Хәтта алар ярдәмгә мохтаж булмасалар да, ko'ngillaren ko'r olar sendan rahmatligini ko'rsalar alloh subhanava taala senga rahmatda bo'lar shundan so'ng aytdi alloh subhanava taala vaqul robbirhamhuma kama robbayani sag'ira ya robbim olar meni kichkina shoqda нишек рәхимле булып тәрбияләгән кебек, аларга да инде хәзер син шундый рәхмәтеңне бир диде. Карагыз, кичкенә сабый чакта, бишектә яткан вакытта әти әни балага нинди рәхмәтле, нинди рәхимле, аны күтәреп шатланулар, аны сөюләр, баланы үбү, Бит шушылай әти әне, кочаклаган, тәрбияләгән кебек, ник үскәч без аны анатабыз. Ник үскәч без әти әнине күрә алмас дәрәҗәгә җитәбез. Ни өчен без ата-анага сүгенәбез, кул күтәрәбез, алардан изеләбез? Ник бу бәғірнің қатылығы, Бұ imansızlıkның бір дәлелі Бұл Алла Субханаху ва teala'ga inanmauшы, тәкәббер, Аллаһка башын имәгән бәндә. Ата-анасына да имәс. Ата-анасына башын иіп, итағат итмәгән бәндә Аллаһ Субханаху ва тааля қаршында да ихласлы була алмас. Шуннан соң әйтә: الله سبحانه وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم әтиәнеләрегезгә дога кылганда һәм дә әтиәнеләрегезгә сез матур сүзләр әйткәндә дә алла субхана ва тәғәлә сезнең күңелләрегезне белеп тора Сіз аны иғлас күңілдән Яки матур күренер өчен генәме? Яки әти әнигездән берәр байлык, берәр бүләк алыр өченме? Яки кеше қаршында сіз әти әнисенә игелекле бала дигән исем алыр өчен генәме? Аллаһ субхана ва тааля белә күңелләрегездә нинди ният булганын. Ин такуну тэ инде кана льауабина гафура агардасыз шул гамэлләрегезны ихлас күңелдән эшләсәгез агардасыз ата анағызға итагать итүгез киши күлсен ишин түгел берәр бүләк ишин түгел яки әти әнинең калган байлык, алтын, яки фатир, яки йырт ішін түгел Әгер де сіз ішлесәгіз мұны ихлас көңілден аллах ризалығы үшін аллах субханаху уа тағала сіздің болған күнәһларыгызны кешірер дейді аллах субханаху уа тағала мәриям сүресінің 41 ші аятынан алып qirq yettinchi oyatni qadar ibrohim alayhissalomning qissasin bizlarga bayon etdi bilganimizcha ibrohim alayhissalomning otasi azar ismli edi ham u pitlar yasovchi g'ina tugil hatto shu pitlarni sotuvchi da edi яғни ибраһим алейхисәләмнең атасы мүшрик ытларға табынушы болып ибраһим алейхисәләмнең динен һәм аның раббысын қабул итмәді әммә ибраһим алейхисәләм шушы мүшрик алла субхана ва тағаланы танымаушы атасы белән سلاشنا قرب أتيك ألا الله سبحانه وتعالى إدا بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي ذكر قلب أتى الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام من قصصاً durustlikda u durust so'z silovchi nabiy edi deydi hamul aytdi o'zining otasini يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا قرغص قرغص بو أيتو روشن يا أبتي е ya әтигенә түгел, әй әтием ди. Араб тілінен тәрҗемә ителсә бу әй әтием ди. Мүшрик болған, булган Бутлар ясаучы һәм аны сатучы атасына ул йомшак итеп әйтәдер. Һәм дә ул атасына турыдан-туры әмер белән түгел, атасына ниндидер бер кыса, ниндидер бер канун белән, ya'nidir bir tuyu bilan o'zin ustun qo'yib әтисін асқа құйып әйтмей ол әтисінің қылыма мөрәжәғәт итә ул атасының қалбіне мөрәжәғәт итә ә шәхсиятенә түгел ғөмүмән пәйғәмбәрләрнең өндәү рәвешләре кешеләрнең қаліпләренә кешеләрнең Ақылларына мөрәжәгать итү, ә шәхсиятләрен түбәнсетү болмады бір кайчанда. Менә шушы ысулда бүгенге көп мұсылман кішілері дәғуат қылау вақытында қой бір кешеләрнең түбәнсітәлі. түбәнсетәләр. Хәтта үзләрен бик әйтеп дәгъват кыла торган кішірейтіп мәсхәрәлейләр яғни қай уақытта ішітерге тура килә син намаз оқисыңмы бумы бірінші сөз яғни аның әйтәсе килә менә мин намаз оқим да мин бийек ә менә син оқымайсың да син кіші түгел шушы сөзне ишеткәч үк кешенең нәфрәте кача бу мөселманнан әгәр дә әти әнисенә әйтсә минем әти намаз оқымый Ул белми, Алласыз ул, яки шушындый мөрәҗәгать белән ул әтисенә, яки әнисенә, яки туганына, кардәшенә килсә, әлбәттә, кеше моны укы, кире кага. Кешенең шәхсияте белән мөнәсәбәт кылма. Кешенең калбе белән сөйләш. Калбен уят. Акылын уят. Әтиң ул, әниең ул, तूं मो musulmon mo musulmon tugilmi u mana shu shu payg'ambarlarning usuli edi ham qoriq ibrohim alayhissalom o'zining otasini ayta ya ati ya'ni ey atiyam ne ishim sen eshitmay turg'an hamda ko'rmay turg'an hamda senga bir nindi foyda bermay turg'an zotqa g'ibodat qilasan surov bilan surov tuyu tugal asriy javob shad aytisining biror dalili bordir shad aytisining dindidir bir ko'zallovi bordir shundan so'ng ayta ya abati إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراط سويا Шуннан соң әйтә, әй әтием, дөреслектә миңа гыйлемнән бер өлеш бирелде. Әйтми мин галим дип. Әйтми мин укып кайткан дип. Әйтми минем кесәмдә диплом бар дип. Әйтми минем кеше каршымда дәрәҗәм бар дип юк. Ибраһим алейһиссалам payg'ambar bo'latirib ayta otosona menga g'ilimdan bir ilish berildi ammo lekin bu ilish bu ilish senda yo'q menim shu aytganimni yersang men seni درس هم طور يوغا كرتر إدم شنو صن دوام تبيتا إبراهيم عليه السلام يا أبتي لا تعابد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا أي أتيم غبادات قылма шайтанға чөнки шайтан аллаһка гөнаһ кылучы булды һәм дә аллаһка буйсынмады иң әүвәл сорау белән килеп Аннан соң үзендә берәр гыйлем бар икәнлеген дәлилләп һәм дә әтисенә тагын болсын якынрак булсын өчен һәм дә күңеле атасының аңласын өчен шайтан деп, ягъни шайтан юлыннан барма, ягъни бала әтисенә игелелек теләүне күрсәтә. Әтисенә ул туры юлны тели. Әтисенә ул шайтан юлыннан баруны теләмәүне испатлый бу сүз. Шуннан дәвам итеп әйтә Ибраһим алейһиссалам: "Я абати инни ахафу ан ямассака азабун минар-рахмани фатакуна лиш-шайтани валия." әй әтиім дірсікті мен қорқамындыр аллаһ субханаһу ва Таалядан сиңа бір ғазап келуіннән һәм син шайтанның иптәше болуыннан әтисенә бұл шушы сүзләрендә бер ауыр сүз әйтмәде ул аның калбенә гақылына мөрәҗәгать итте Ул аны түбәнсетмәде. Ул аны тәкәбберлек белән рәнҗетмәде. Әмма ләкин атасы Ибраһим алейһиссаламга менә ничек җавап бирде. Qala أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك vahjurni maliya otasi aytdi sen narsa ibrohim menim ilohlarimdan rizo tugilmading agarda sen bu so'zlaringni to'xtatmasang men seni sug'ib o'tiraman ket menim yonimdan deb quvib аңламады атасы чүнки қалібі қопланған иді күфірлік білен үс баласының насихатын қабыл ите алмады чүнки көңілində алла субханаху уа тағаләгә итағат итү юк иде атасы тарафыннан шушындый жауап ишеткәч тә Баласы ишекне каты явып, әрләшеп кычкырып чыгып китмәде. Ибраһим алейхиссәлам әйтте: қала сәламун алейк." Сиңа сәләм булсын. Сәләм белән чыга. Сәләм теләп чыга әтисенә, хәтта мин сине бәреп үтерәм дигәч тә, атасына сәлам ди. Тынычлык صنصرا سأستغفر لك ربي إنه كان بي خفية نرسدي شنانصن إبراهيم عليه السلام نرسدي من دي النان دغا قلب سرارمن سنين قناخلارنن كشرون سرارمن кичерүен сұрармын аллаһ субханаһу ва тааля миңа рәхмәтле булды диде менә бу мөнәсәбәт менә бу сөйләшү күпләребезгә мисал күпләребезгә үрнәк булсын иде менә монда әти белән бала сөйләшә Атасы аңламый баласын, Әммәләкин баласы өзін хақ юлда икәнлегенә инанса, бір қашында әти әнисенә ауырсыз сүз әйтмәс. Аллаһтан сорар һәм шуңа күрә Ибраһим алейхиссәламнең дуасы безнең телләребездә мәшһүрдер. Раббигфилли ва ли валидайя ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يعني يا ربم كشر منها منم أتي أني لرمن جناخرا هم ده قبول إت منم ده يا ربم غفو إت منها هم منم أدي أني لرمن ده غفو إت هم һәм кичер һәрбер мөэминнәрнең гөнаһсын қиямәт көнендә әмма ибраһим алейһиссаламга бу дуганы кылырга рөхсәт ителде фақат атасы исән булган вакытта гына әмма кайчан ибраһим алейһиссаламга мәгълүм булды атасының мөшрик хәлендә вафат булуы Алла Субханава Тағала әмір келді. Атанаңа башқа дұға қылма деп. Чөнки Алла Субханава Тағала тыядыр мәшрик хәлендә үлгән әти әни булса да, туған булса да, мүшрик дигән сүз ул Аллаһны танымаушы Аллаһның дұшманы, диннең дұшманы булып вафат булган кешеләргә дұға қылмасқа әмәләкин ялғыша көрмәгіз көп вақытта ялғышалар әгәр дә минем әти әнием әби бабам намаз оқымадылар роза тотмадылар аларға дұға қылырға ярыймысың деген вақытта әлбәттә бит намаз оқымаған икән ул бит мөшрик булганга күрә түгел ул бит аллаһ янында икенче бер илаһка ғибәдәт кылмаган Әгәр дә Аллаһ тарафына икенче бер илаһ куеп, шуңа гыйбадат кылып, Аллаһны танымыйча, Расулыбызны танымыйча, намазны танымыйча, розаны танымыйча, инкар итеп мөшрик булса, бу вакытта ие, әмма ләкин наданлык чорында, җаһилият чорында, аңламаган һәм дә дин Аллахны инкар итмишә, Расулыбызны инкар итмишә, қырәнні инкар итмишә, мушрик булмишә, үлгән әтиенләребезгә әлбәттә безнең дуаларыбыз кирәктер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сорадылар: "Я Расулллаһ, кайсы гамәл "Я Расулуллаһ, кайсы гамәл Аллаһ субхана ва тааля каршында иң күркәм дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ас-салату аля вақтиха." Вакытында үтәлгән намаз. Сөннәтләр аннан соң, анардан соң биррул валидейни, ата-анага итаат итү. Соңыннан әйттеләр, ә аннан соң fi sabilillah Alloh yo'lunda ijtihod dedi anhu bir kunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonina bir kishi keladi ayta ya rasululloh men tilimandir jihodga borg'a payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi sening ati aning hali esanmi dedi aytdi ayi anim esan aytdi alloh subhanahu va taolo qabul etar agarda sen allohga itoat etsang agarda sen aningga itoat etib hozir yashasang onun ko'rkim ko'rsang ona igilikda bo'lsang mana shunda sen яшәсәң аның күркен күрсәң аңа игелекле булсаң менә шунда син хаҗи да булырсың умра кылган булырсың һәм дә җихад әҗр савабын да алырсың диде шул ук әнәс ибн мәлик радиаллаһу анһу риwayat кылган хәдистә әйтә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вәсәлләм ман сарраху ан ямудда лаху фи умрихи ва юзада фи ризқихи фәльябур валидейхи Құлиясын, рахима. Яғни етті пеғамбәрі бі, салаллаху алейхи ва салям, Әгер де бір әрігіз тілесе, Қүмірінің ұсын айуын, Әмдә ризқының кен әйуын, болсын, Әмдә туғаннары ұрасын, Ұзмасын, дейді. Әгер де біз бұл Қадис-Шарифтінің кересін қорасақ, әти әніге итағатсыз болған кіші һәм дә туғаннары арасын үзген кіші әлбәттә ғүмірі қысқа болып ризығы тар болушы екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам янә бір үзінің хәдис шәрифінде аңлатып де ана кіші балаға атасына қарағанда іш мәртәбәде артық Шынки мұның сәбәбі де бізлерге ашықтыр. күп вақытта бала білен ана Сүтін имізір, мәхәббәтен бирер вакытын исраф итер Иқысын қалдырыр, шуңа күрә Бала ішім ана үш мәртебе артық. Һәм үш мәртәбә итағат итүгә дә ол лайықлыдыр. Әлбәттә бу әти әнин әтине итағатсыз қалдыру деген сөз түгелдер. Әти дә итағат итүгә зур лайықлы болған кешедер. Менә монда бүгенге Түшімді бір мәселе бар. Ол да болса, әгер де әти, әни динсіз болсалар. Әгер де алар намаз оқымасалар. Әгер де алар хәтта исламны да қабыл итмәсәләр, бұл әти әниләргә буйсыну нинди рәвештә булыр дигәндә алла субханаху ва тааля Әл-Мумтахана сүрәсенең سيgizinchi oyatinda mana narsa deydi bismillahi rohmanir rohim لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين alloh subhanahu va taolo tiymidir sizlarni agarda mushriklar Illa agarda musulmon bo'lmagan bandalar sizlarni sizlarga qarshi qirol ko'tarmasalar, agarda sizlarni ilaringizdan quvib chiqarmasalar, ularga itoat itigiz. Ularga adil bo'lagiz. Durustlikda Alloh subhanahu va taala adillarni yaratadir. Hatto bu oyatda Alloh subhanahu va taala ota ona deb әйтмәсә дә без беләбез аллаһ субханаһу ва тәгаләдән соң икенче зат итеп алла таля әти әнигә итағат итегез диде шуңа күрә бу аят әле шит кешеләргә шит мөшрикләргә шит мөмин булган бәндәләргә дә гадел һәм итағатлы булыгыз дигән бер дәвердә бигрәк тә әти әнигә итағатлы болу тиішлідір һәмдә мында шушы аятның яғни әл мумтахана сүрәсенең сигезенче аятының иңү сәбәбі дә иңү сәбәбеннән абу бакр сыддыйкның мәккәдә яшәгән вакытта катил исемле хәләл җефете була әлбәттә ул иман китерми һәм шуңа күрә әбу аны талак Бұл хатыныннан Әбу Бакр Сыддыйкның Әсмә исемле қызы болып, ол иман китерә һәм атасы белән бергә Мәдинәгә күшә. Көннәрдән бер көнне Мәдинә шәһәренә Әсманың анасы қатилі, мүшрик хәлендә, иман китермәгән хәлендә бүләкләр күтәреп кызы янына килә. Әмма қызы Әсмә ана и бусагасыннан да үткәрми, бүләген кабул итми. Һәм шул вакытта Гайшәне җибәрә, я Гайшә, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва салламнан соралы, миңа нишләргә дигәндә, Айша радиллаһу ан Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям янына килеп, бу хәлне сөйләгәннән соң Пәйгамбәрбез әйтә, әйт Асмага, ул әнисен өенә кертсен, бүләкләрен кабул итсен һәм дә аңа итәгатлы булсын диде. Әлбәттә, әти әнигә игелекле булу, әти әнигә рәхмәтле булу олуг ниғмәтләрдәндер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга бер кеше килә һәм әйтә: "Я Расулуллах, agarda men kunga besh vaqt namoz o'qisam agarda men ramazon oyida ro'za tutsam zakat to'lab hoj amalim o'tasam menga ninday ajr savob bo'lar deydi shu vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayta ushbu amallarni sen qilsang haqiqatda sen anbiyalar va siddiqinlar shahidlaru ham solihinlar bilan бір дәрәҗәдә болырсың, әгәр дә ата-анаңа итағат иткән болсаң, дейді. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм вакытында Галкама исемле бер сахаби бик нык хасталанып китә. Һәм дә үзенең хатынын җибәрә, янына хәбәр бирсен ішін payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu xabarni eshitgandan so'ng bilalni ham tag'in ikki sahobani alqama tarafına jibara onarga talqin aytigiz dedi alqamaning iyna kirgashda bilal onun bik og'ir halda ekanini ko'ra ham akringina talqin aytib la ilaha illalloh deganda ne g'ajab тілі бағланғанын күрә һәм хақта хақта пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәсәлләмгә хәбәр жеткізгәннән соң расулулла сырый алқаманың ата анасы исәнме әйтәләр атасы вафат болған карт анасы бар әйтә расулулла саллаллаху алейхи уәссәләм әйтегез ол анаға әгәр дә кыдрәте болса келсін минем тарафқа, әгәр дә килә алмаса мен аның янына өзім барырмын дейді. бұл ұлы яшьтәге қаршық, әлбәттә мен өзім хақлыдыр. аллаһның расулы янына барырга деп таягына таянып пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәссәләм янына килә Хәмәйтә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Миңа үзегезнең улыгыз хакында әйтегез әле дигәндә, бу ана әйтә: "Улым Галкама минем тугры сүзле иде, күп иҗтихад кылды, итағат итте. Ва һәм дә күп намаз әһле, садака әһле, уроза әһле иде. Әмма ләкин никахланганнан соң хатынының тәсиренә бирелеп мине рәнҗетә диде һәм мин анарға ренжідім һәм риза түгелмен дейді шул вакытта пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәсәлләм әйтә сенің ұлыңнан риза булмавың ғалқамәнең тілін бағлады дейді һәм дә әйтте пәйгамбәребез саллаллаху алейхи бар билал утын ташы Bu ana әйтті, «Я Расулаллах, не ішін ұтын» дегенде, Пәғамбәрбі салаллаху алейхи вассалям әйтті, «Міне қазір мұнда ұшақ яндырып, сенің ұлың ғалқа мәні күз алдымда яндырырбыз». Әйтті бұ қаршық, «Я Расулаллах, күзім қаршында ұлымның януын қалбім Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Halkamenin namazı da, ruzası da, sadakası da hiç yerden ite almaz eğer de sin anardan vakitte bu ana, bu ana أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله درسكte min улым Алқамадан ризамын әйтті расулулла бар билал қара барып Алқаманың хәлін шул вакытта билал Алқаманың иенә кергәндә ни күзе белән күрсен ул ла илаһа иллялла диде дә вафат булды расулулла саллаллаху алейхи вәсәлләм Әмір қылды аны гөсел қырға ва һәм дә кәфенләделәр җаназасын да ул үзе укыды һәм дәфенләгәннән соң қабір читенә басып эш булып сүзне әйтте يا محشر المهاجرين والانصار من فضل زوجته على امه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين اي مهاجرين هم أنصار لار كم اوزنن خاتنن اناسنا قرغندا دا بيغرك كورسا اول كشيغا اللهنن هم فرشتلرنن هم بارلق كشلرنن لعنته بولر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا الا ان يتوب الى الله عز وجل һәм де Аллаһ субхана анадан таала оңдан бір инди бир ғамәлин дә ваһадинлигендә қабул итмес. Аллаһ субхана ва таалагә тәуба икенче Қарағыз, Қарагыз бу қисса. Бу ғибратлы қиссада ата-ананың һәм бигәрәк дә ананың хақы бала үстиндә инди зур вазифа ата хақы баланың хәтта өлімінде де зор орын алып тұра баланың хәтта намазы да рузасы да хажы да ғәмәлі дә тырмышы да бәрәкәтсіз һәм дә хәтта өлімі дә имансыз болырға мөмкин әгәр дә ата анасын болса. ya robbim hamma bizgada xayr rahmatli qalblar ber ati anglarimizga itoat etishlaridan nasib ayla dunyolarimizga va hamda oxiratimizda da alloh subhana va taolaning rahmati hamma bizga da nasib bo'lsa edi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم